Սեփական օջախ ունենալը հողին կապող կարևոր բաղադրիչ է։ Որքան էլ իրավիճակը լարված լինի, անվտանգությունը խոցելի հարազատ տունը չի թողնում, որ լքես երկիրը։ Լքելու դեպքում հոգիտ է բզկտվում։ Շուշիից, Խարինտակից, Քիրսավանից բռնի տեղահանված բնակչության մեծագույն մասը գլխավերևում սեփական տանիք չունի։ Աշնանային պատերազմից հետո պետությունը տեղահանվածների բնակարանային ապահովության հարցը լուծելու համար քայլեր է ձեռնարկել։ Չնայած մարդիկ գիտեն, որ տուն կամ գյուղ կառուցելը հեշտ գործ չէ, միևնույն է, անհամբեր են։ Միշտ ասել եմ, չեն կարող ընդհանրապես թե Հայաստանի կառավարությունը ընդհանրացնել։ Մի տարում, մի տարի երեք ամսում դարապես 8000 ընտանիք համար բնակարական ցարը հատուցել։ Ոչ փորկրսույնը կառուցումը Գրիշա Հովանիսյան, Շուշիի շրջվարչակազմի ղեկավար քարենտակ գյուղը ես ամիս մեր իրականքան նորա գյուղը վերև կառուցումը շնորհակ աշխատանքներ բուրընդանում են ֆիզիկապես հնարավոր չի մի տարում այդքան տուն կառուցել բայց բնական է որ դա հանված մարդու առաջին հերթը մի կացային հարցուցի երկրորդը աշխատանքի հարցուցի զուգահեռ աշխատանքի հարցուցի որը ցավոք սուտը դժվար կացային հարցուցելու համար օրական դիմում են թե Երևանից ցես տվես երեք մեկին տամարտ լացում են ասում են հանում են մեզ տունը վաճառում են չգիտենք ուր գնա որտեղ հյուրանոցներս հետաքրքրվնասերը լցված են տարածքային զբաղում է հյուրանոցային համակարգարծեր բայց միևնույնը չի երեկում որը տազար ընտանիքի 40-30 քան հազար դար կազմակերպումը դե տեղանավար ժողովուրդ ճիշտ դե- դե է ասում պետք է կացարանը լիներ որը շապոք կնվազացին էր արտահոսքի դեպի տարբեր երկրներ Կառավարության կողմից կա բալային համակարգ մշակված տների բաժնում Շուշի շրջանի, ուրեմն 55 մեր շրջանում ունենք անհետ կորած եւ զոհված այս պատերազմում, մնացել է մոտարապես 20-քանով հոգի որ տրամադրենք, մի մասը նոր կտրամադրենք այս առաջիկային, մի մասը Հայաստան Հանրապետությունն են ցանկանում է սերտիֆիկատ ստողնեն, հնակարանների կարգ է մշակված, նախագիծը կա, ով ցանկանում է զոհվածներին վերաբերում, ցանկանում է Հայաստան Հանրապետություն ձեր Գյուղի բնակարան, սերտիֆիկատ են տալիս բնակարան գնելու համար։ Ես դեմ եմ, մենք պետականորեն այդ 12 հոգին ուղարկում ենք Հայաստան տանիք մեր շրջանին մի վերաբերիվ։ Մեր շրջան 12 կցանկացել են 12 զոհված ընտանիք։ Ցանկացել են Հայաստան Հանրապետությունում տուն ձեր բերել։ Դե պետությունը սերտիֆիկատը տոնը դա տուն է կապում։ Մենք փորձում ենք Հայաստանում ապաստանած տեղահանվածները վերադառնալ, բայց նաև հնարավորություն տալիս, որ այստեղից Չգիտեմ, ինչ եմ մտածել, ես որ ինձ հարցրել, ես դեմ եմ։ Մեծ ծրագիր կա, ուրեմն վերաբնակիչներ, որոնք ժամանակին Հայաստան Հանրապետությունից տեղափոխվել եղան Ղարաբաղ Հանրապետություն, հիմա ցանկանում են եթե Ղարաբաղ տուն գնեն, հիպոթեկայով վարկ են տալիս 10%-ի 10-20 ժամկետով դուրակարգ է եկել վերաբնակիչները, կարողանում են ստեղ 12 միլիոն Ղարաբաղ են տալիս հիպոթեկ, որ տուն 10%, 10 միլիոն մարզերում, 8 միլիոն Երևան քաղաքում, եթե միջև վերաբնակություն Երևանի բնակիչ եղել։ Դալ այն խթանը, որ մարդիկ կարող վարկերցնեն, չսպասեն, տան վարկերցնեն, տոն վերցնեն։ Բայց թե 12 միլիոնով Երևան տոն վերցնելը մի քիչ նի գյուղերը կարող չգիտեմ հնարավոր հնարավոր չի բայց քաղաքը հնարավոր չի այդ ծրագիրն էլ արդեն գործում հիմա լեսագույս քանի ընտանիք հագին չեն վերադարձել եւ չեն ուզում թե կուսեպական տոնել ըստը տոնել նորոգլիմ չեն գալիս տվել եմ ուրիշ։ Հիմա ի՞նչ է կատարում։ Մեկը մեզ մասը չէ վերադարձել։ Դրանով այդ չէ, այդ նորմալ։ Բայց այս զովվածները, որ ցանկանում են Ղարաբաղցի Երևան տուն տան, մարզերը դե սերտիֆիկատ են տալիս, որտեղ ուզում է տուն արել։ հա։ Որոշակի գումարն է դուք բնակարան գնել զուտամ։ Արդեն որոշում է զովվածի ընտանիքը, թե որտեղ։ Հա, էդիկ տան որոշում է։ Դե այդ մեկն ու քիչ կասկածել ենք։ դե Հետաքրքիր նա որ 55 ընտանիքից Ընդամենը 12 հոգի ցանկացել օգտվել այդ ծրագիրից։ Բայց դա ճիշտ չէ։ Ինչի՞։ Ուրիշ շրջաններից չգիտեմ դեճակատար։ Ուրիշ բան էի պատկերացնում, որ ավելի շատ կլինեի։ Դուք կարծում եք ավելի շատ։ Բայց ես սխալվել եմ։ Բարեբախտաբար։ Այո, այո։ Պարոն Հովանեսյան, 20%-ը Հայաստանում է։ Չեն մտափոխվել վերադառնալ Արցախ։ Մի մասը կապ ունենք բոլորի հետ, մի մասը եթե այսօր ասեմ ես ատուն կա։ Արիք կա Թամենեստուր հաշարկում եմ, ոտ 1300 մարդն եմ դեղ։ 6-ից 1000-ից 1200 մարդն եմ 20%-ը։ Դա քիչ քանակ է, մեծամասնությունը ստեղ։ Դրա մի մասն էլ ուզում վերադառնալ։ Որտեղ դա, հա, որտեղ որեր հետ է, ասեմ, դե դժվար է պրոստո։ Եվ սակագներն աթանք կոմունալ ծառայությունների աշխատանք չունես, ընդհանրապես չես կարող բայց այստեղ դերային արբա հնարցը տարածքում քիչ համատած հեշտ ապրել քան Հայաստանում։ Եթե Հայաստան չաշխատի, չես կարողանա ապրել, որտեղ Այսօր մենք կարծես թե ռազմական կոմունիզմը դարաշրջանում ենք ապրում։ Ժամանակ ուտոպիա, չէ ռազմական կոմունիզմ, բայց հիմա մարդիկ չեն աշխատում, փող են ստանում, չէ՞։ Հետաբար այն առաջի ժամանակը մենք որոշեցինք, որ պարապուրտը որ գտնում է, հերավիրեք աշխատանք, եթե աշխատանքը չի գալիս, պարապուրտը ազատ է։ Չեն ուզում, այդ մարդիկ սուր են սուր, արդեն ծույլի է մշակույթը մեր ժողովրդի մեջ մտելա դուրս չգալիս։ Ոնց որ առաջի պատրաստումից հետո այս սկզբնական շրջանում հետո կամաց կամաց վերածա։ Ամենավատ տանեցտա մարդիկ չեն ուզում աշխատել։ Մենք հերավիրում ենք ասում հավաքար, ես աշխատում Շուշի աշխատել։ Ուղարկում եք ցանաչիսկան դրանաշը։ Ասում բայց չէ, դի չեմ, որ դա 15 դեղ աստանում ու 15 դիջ տարբերություն կա։ Տանը կնստի փոխսնա։ Այդ հարցն է պիտի լուծի, որպեսզի աշխատող եւ չաշխատողի մեջ այդ տարանջատումը կատարի, որպեսզի բարձրացված զոլության այդ հատկանիշները ավելի չխորանան։ Հետագայում բարձրացնի առաջ են կանելու։ Հայաստանում ժամանակավորապես ապաստանած բնակչության մեջ չկան այնպիսիք, որ մեզ համար այսպիսի ցանր դրության մեջ տղամարդկանց մասին է խոսքը վերադառնան Արցախ պաշտպանելու մեր երկիրը։ Ես ասեմ, եթե ընդհանրապես համալրման կարիք լինի, պետք է արդեն ստիպողական բերել կա զորավարքի կանոններ, կա ռազմական դրություն, կա զինվորական օրենքներ, բայց հողորդը այդ օրենքները եւ ցանուցագրերը զինվորական կոմիսարիատի միջոցով կազմակերպել զորավարքը։ Ցավոք սրտու որ այս մեր պատերազմը չկատարվեց, չկատարվեց եստերիակեն, ընդհանրապես չկատարվեց ձևական հատորն էին տալիս։ Ես գիտեմ ես ցանուցագիրը տալիս, եթե ինքը զինապարտը, ցանուցագիրը ստանալու ամբողջապես պիտի ներկայանա զինվորական։ Անկախ նրանից Հայաստանում որտեղ ուզում է գտնվի, եթե ինքը ստերի քաղաքացի է։ Եվ հետո չեմ բարձում, եւ որ չի գալիս, չի բարձում։ Ինչու չի գալիս։ Հա, ինչու չի գալիս։ Դա պիտի բարձի։ Ցանուցակը եթե դե զորահավաք, եթե չեն գա, ինչ պիտի տանես։ Պիտի արդյոք զորու, չէ՞։ Առաջի պատրաստմի ժամանակ ոնց է կատարում։ Մեր գյուղը մեր գյուղապետը դե մի մարդ չկա որ փախներ։ Սա էլ պծարավի մեն, այսինքն ով որ զինապարտ էր, ուժով էր, չգիտեմ, կանքով էր, գնում են ծարավի մեն։ Միա դեզերտի մեր գյուղում չկար, ուստամ մատով ասեմ, միա դասալի։ Չկար։ Հայ ծնող եթե չի ուզում իրեն տղան ծառայի բանակում, ով ամպես պաշտպանելու։ Օրինակ այս պատերազմը որ եղել է, ինձ երկու տղեր դել գրասենոց եղել։ Աշնանային պատերազմում։ Հա, 20 թվի պատերազմում եւ առաջի պատերազմում ապրիլյանում փոքր տղասելը մասնակցել ժամ նորերը գրբանակից։ Մեծ ասած զինվորական եղել է հասկանալ ինքը միշտ էլ բանակում էր։ Երկու տղերը քան ծառայել է։ Իսկել 90-95 թվականներին մենք աշխատել ծառայել։ Այսինքն եթե հայ ծնող իրեն երեխան թաքցնում է, փախցնում է Ռուսաստան, փախցնում է Հայաստան, չի ուզում հայրենիքին ծառայի։ Ռուսն է գալու մեզ փրկի կամ ով է գալու մեզ համար ծառայի։ Բայց դուք ասացիք կան օրենքներ, ուզենալով չուզենալով չէ, ինչ որ օրենքները օրենքը պիտի գործի։ Օրենքը, օրենքը դեռ համավար գործի, թորեքը չի գործում։ Ուրեմն դա օրենք չի։ 20 թվականի պատերազմից հետո ինչքան մարդիկ լքել էին։ Ում համար ինչ որ պատիժ արել, ոչ մեկի։ Ավելի լավ պաշտոններ են տվել, ավելի լավ պաշտոններ են տվել, ամեն ինչ արել արդեն մեր ժողովուրդն են բարոյալակվել այսինքն աշխատողի ծառայողի եւ չծառայողի միջև տարանդատ ու չկա տարբերություն չկա։ Գնահատանքը, ասենք, չէին գնահատում ծարայով չծարայովի միջև։ Դրանով է սենց անում պատերազմի եւ ճանապարհի այլընտրանքային ճանապարհի կառուցման հետևանքով գյուղատեսությամբ զբաղվելու հնարավորությունները սահմանափակվել են իսկ բարենամթերքների գները գնալով աճում են շրջանը ունի չօգտագործված հնարավորություններ համաշխարհային ճգնաժամը սկսվել է ես կասեմ բարենային ճգնաժամը կախված ռուսաստան ուկրաինա պատերազմից ընդհանրապես առաջ կախտեսում է որ ճգնաժամը լինելու շրջանը մեր լեռնային գոտի շատ սակավա խորերեն անասնապահությունն այս անասնապահության համար կերա պետք է սեփակերկեր արդարությունը պետք է սեփակերկերն էլ տարածքը պետք տարածքներ մի մաս մեծ մաս անցել է ճշտան վերահսկողության տակ մի մասը սահմանամեզ արդեն չեն կարող մեզ սահմանում աշխատել ասենք է թողերը մնում են անմշակ։ Ես որ ասում եմ դժվարացել է տանաստապահության վիճակը։ Մաման ձմբերացման ընթացքում, ես ձմբերման ընթացքում քանի որ այս տարի երաշտ է, խոտի քանակը շատ քիչ էր, մամ մեծ ճյուղ խոտը արժե 2000-3000 դրամ։ Անասունների մեծ մասը շատ նիհար վիճակում է։ Մոտ 500-600 հեկտ օրինակ եղծավ ջրից որ օգտագործում են դեպի հիմա որտեղ տեղարկված ազբեջանական հենակետը խրմալան ջուր կա։ Այդ ջուրը տարածքը 3 տարի առաջ 20 հեկտար բան է ցանը կորունգան մնացել եմ դեր այդ 22 տարեզ միջուկը 300 հատ մոտ հագի խոտ է ստանում ասիկան եթե մի մաս ֆրանս հիմա մեկ Ոնց անենք այդ վիճակից դուրս գալ եղած խոթակերը, կամ թփակալած խոթակեր, կամ թփակալած արոտավեր պետք է մաքրի այդ խոթակերը արմատական բարելավում կատարի, երկվի եւ բազում են խոտաբույսեր ցան, որպեսզի կարողան այդ խոտի պահանջի բակասորթը ապահովել։ Միակ այդ պայմանը, որպեսզի մեր ջուղերում, չոսեթ հինդու, անաստապահությունը միակ անաստապահությունը բարելավ չունենք, անաստապահությունը զարգանա։ Միակ ելքը խոթակերի եւ արոտավարերի արմատական բարելավում։ Այդ եղած պետք է այն ինչքան կա մոտ մի 40 հեկտար մենակ մեծ շլում ունենք թփակալած խոթարը որ պետք է մաքրվի դերս միջև պատերազմների ես այդ նախագիծը կազմել ուղարկել ջողնախարություն ցավոք ստի միջև այսօր օտում չի իրականացել օտում է փարսին բարձրացել հիմա այդ նախագիծ կազմել շրջանության մեջ ադրված որպեսզի ծրագիրը ընդունի ջողնախարության կառավարության կողմից որպեսզի կարողանանք ֆինանսական միջոցներ հայթաթեն որպեսզի խոթարքերը բարելավեն այլ տարբերակ չեն տեսնում գառնանացան գոնե իրենք իրենց բավարարելու համար ուրեմն ուրեմն մենք դիմել ենք համայնական հիմնադրամին 4 ջուրերը մոտ 11 տոննա կարտոֆիլի սերմացի եւ ծաղող 4 ջուրերին բաժանած նա այն հիմա բաժան սոխի սերմ գրական շրջուղի ցանել է սոխից հիմնականում բանջարեղեն են ցանում կարտոֆիլա լոբիա հա, կաղամբա բանջարաբոստանային կուլտուրաներ հիմնականում առաջ 5 շենը մարտ էին ցանում սորեն էին ցանում հիմա վերջին շրջանում որ խոտը պակաս է վերացել բարելավելը խոտակերը խոտն օգտագործում ճշտացած այդ պայմաններում խոտ ավելի բարձր արժեք ունի քան տեսնված սորենը 1 կիլոգրամ խոտը ավելի թանկ է այսօրվա դուրսամ, քան թե 1 կիլոգրամ սորեն։ 16 կիլովանոց խոտի ճյուկը արժի 2000-3000 դրամ բաժանը մեծ սորենից թանկ է։ 2021-ը համարում ենք վերականգնման տարի, կարող ենք ասել, որ մտել ենք զարգացման փուլ։ Ինչ իրավիճակ է լինի, տնտեսությունը պետք է զարգանա։ Դերևս շուտ է դրան մնացել, քանի որ հələ հա։ պատերազմի են մնացները, ավերակները չվերացել, մարդկանց կացան հարցեր չեն լուծել, աշխատանք հարցեր չեն։ Ես այն 4 գյուղերի մասին եմ խոսում։ Մեկը 4 գյուղն ունի ձևիա։ Դեռ վերանորոգման աշխատանքները պետք է Դեռ չեն ավարտվել։ Չեն ավարտել։ Հետո մյուսը վերաբնակիչները Մենք ունենք մոտ 20 քանի ընտանիք, տեղանված որ տեղավորել են վերջորը։ Բանակարան հարց կա, լուծումը շատարի։ Տեղանված Շուշիից Քարինտակներ թե այլ շրջաններից։ Ոչ, ուրիշ տեղից տեղանված ժողովուրդ կան, մեկը Քիրսավանից կա։ Նրանց համար մի մասը լուծել ենք արդեն, երբ գրանորոգման աշխատանքները ավարտել են, տեղավորել են, գույքի հարց կան դեր, գրանորոգման հարց կա։ Եթե խաղաղություն լինի, ըստ այ համարա գավարտեք մեր գյուղերի վրա նորոգ բոլորը շատանքները։ Լասարող սրտի այդ աշխատանքի տեղը պիտա պահովի այդ հատտով կա տեղահանված է եկել տունը տվի գույքը տվի որտեղ աշխատելու հող չունի մշակել հող չկա առաջին դեղ սակավ անասուն տվել ենք կազմակերպել ենք յուրաքանչյուր ընտանիքի երկուական գոջ ենք տվել անհատույց երեք հատ գոջ խարենք տվել մեղով ենք տվել հավի ճտեր ենք տվել բազմաթիվ քանակությամբ ասենք մի խախանակ համատած նախապատրաստման ժամանակաշրջանի հետ համարեն 1.5 երկու անգամ ավելացել է։ Այդ 4 ժողովի։ Այո, այո, խոշորնել, խոշորնել ավելացել, խոզնել, ընդհանրապես խոզ չկար համարը, խոզնել, ոչ կար չկար այն ժամանակահամարը։ 50-60 ոչ, հիմա 1000 ոչ կարող է խոշորը ավելի շատ խոշորել է համարակ 1.5 անգամ ավելացը խոզեր ընդհանրապես 10-15-20 խոզ կար չնայած գերային բազայի գերային բազա բայց հիմա բայց հիմա արդեն խոզերը որ տրամադրել եմ ցեղային խոզերը Երևանը չտեբել ճիշտ է մի մասը մորտեն բայց մասը մնացել է դերատադրության համար մնացել ես որը գնում ես մերեն հայկական շուրջը խոզի խոտա գալիս խոզ ես դες մարած չկա այդ բանը ես հիմա էլ տեսերմա ինչով կարողանում ենք կառավարությունը եւ հումանիտար օգնությունը ցուցաբերել մենք կարմիր խաչի այսօր բերել է բաժանումա բանջարաբոս ստանային կուլտուրանի սերմացության ցերտերը բերաբաժանը։ Այսինքն մենք աջակցում ենք որ գյուղացիները գոնե այդ ճյուղերը զարգացնեն։ Այլ այլպես չեն կարա գոյատևեն այդ տարածքը։ Բայց նրանք տնտեսությունը վարում են միայն սեփական կարիքները բավարարելու համար, թե նաև իրացնում են։ Ուրեմն եթե նորմալ անասնագլխականակը པարզ է, կարող են վաճառը վաճառել մորթ։ Ընդհանուր բանջարբոստանային կուլտուրաները եթե ցանում են, եթե եղած հողերը ռեալ մշակել, Ինչու՞ չկարողան բերք 50% հանեն բաժակի։ Օրինակ լեսագորը համայնքի մենակ որ հաշվետու ժողովի գնացել, ահագին լեսագորը լեսնակլիմական պայմաններով կարտոֆիլը շատ լավ դառնում։ Առանց որևէ միջատի եւ այլ ոդ բարձրա մոտ 2000 մետր, դրա համար շատ լավ բերք է։ Դրա համար ենք որոշել սերմացու տան կարտոֆիլը, կարտոֆիլը դաշտերին լայնին, ասենք թեկուս տանամ մեր գոնը դրանք ցանեն։ Այսինքն եթե 11 տոննա մենք սերմաց ունենք տալիս, 10 տոննա, 10 տոննա գոնի մեկին 6-8 որ ստանամ, Ահագին արդեն արդեն հա։ իսկ կարտոֆիլի վերջին ամիսները շուկայում կայսակնային գնաճա տեղ ունեցել։ Ինչքան գնում է, յուղացական մոտ տեխնիկները գները բարձր, որտեղ համաշխարհային ճգնաժամաններն, բայնային ճգնաժամաններ։ ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի ապրիլի 12-ի թողարկումը։ Զրուցակիցս Շուշիի շրջվարչակազմի ղեկավար Գրիշա Հովանիսյանն էր։